Lai slavēts Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžos slavēts! Dārgo klausītāji, ir piekdiena 24. janvāris un kā jau katru mēneša 4. piekdienas vakaru ēterā ir raidījums dziedāt prieks un es esmu šī raidījuma vadītāja Rita Steinberga. Šodien uz raidījums esmu aicinājusi Dobelis trīsvienības draudzes muzikālos kalpotājus, lai iepazīstinātu klausītāju tevi ar to, kā notiek muzikālais kalpojums Dobelē, Dobeles pusē. Un šodien raidījumā piedalās, es aicināšu nosaukt vārdus. Kas tad mums ir? Zaiga, Gita, Līga, Daina, Galīna, Valentīna, Marina. Liels paldies, ka atradāt laiku un iespēju atbraukt pie mums uz Rīgu, uz Radio Marija. Un uh, Vispirms tad pastāstiet, varbūt, kas tad ir jūsu draudze, cik sena tā ir? Tā tad mūsu draudze e, ir dibināta jau diezgan sen un, un, un atradās līdz šim mazajā baznīciņā. Tā kā bija nepieciešamība pēc lielākām telpām, tad 90. gados Eh, bija ar, ar ārzemju palīdzību vākti līdzekļi, lai uzceltu jaunu dievnamu. Un, eh, kā sakot, jauno dievnamu uzcēla 2000, 2003. gada 21. septembrī tika atklāts šis dievnams. Eh, palīdzēja visa draudze arī ar darbiem, līdzekļus varbūt mazāk ieguldīja, jo tajā laikā mm, nebijām diezgan turīgi kā draudze, uh, Eh, bet pārsvarā bija caur eh, ziedojumi vākti caur eh, mm, bīskapu justu. Un, un gan no Vācijas, gan no Amerikas. Un, un tā tad mēs tikām pie, līdz ar to tikām pie šī jaunā dievnama. Nu, jaunais dievnams mums ir pārdzīvojis, piedzīvojis līdz šim četrus priesterus. Sākumā monsignors Zviedrāns Jānis kalpoja – Eh, tad eh, pēc tam Pēteris Skredeļs kalpoja, arī dekantēvs bija. Tad kādus divus gadus kalpoja Gaitis Dubults, un tagad mēs esam tikuši pie ļoti brīnišķīga priestera Ulta Cēsnieka. Tā kā dzīvojam tālāk un darbojamies tālāk. Varbūt vēl kāds kaut ko grib pateikt par draudzes vēsturi ar kori saistībām, kāds, cik ilgi jau koris darbojas draudzē? Koris darbojas jau diezgan sen. Uh, Un, tas, tas jau ir sācis darboties mazajā baznīciņā. Un jāsaka tā, ka dobelnieki tiešām ir bijuši vienmēr tādi aktīvi dziedātāji. Un laikam, kas man tā vienmēr ir pārsteidz, kad dobelnieki tik ļoti saprot, ka dziedāšana spēja tiešām darīt brīnumus. Eh, kalpošanā, eh, dziedināt un uzrunāt cilvēkus, kad eh, vienmēr ir bijuši nu, tādi lieli, lieli dziedātāji. Acīm redzot, tāpēc. Nu, jā, tad mazajā baznīciņā mēs esam dziedājuši, un pēc tam jau tad, kad bija lielā baznīca, tad tiešām tā vēlme uh, kļuva ar vien lielāka un lielāka. Un tagad, uh, kā arī Marina minēja, jo mēs esam divas ērģelnieces, un man liekas, tā, tā ir tāda uh, liela lieta, ja draudzē ir divas ērģelnieces, ka tagad tiešām, ja tā vēlme dziedāt, ir ļoti, ļoti liela. Jā, tā kā mēs par, mēs par to priecājamies priecājamies. Jā, mēs tagad esam diezgan kuplā skaitā. 18 dziedātāji. Jā, protams, ka tad, kad ir svētki, tad, tad varbūt pat reizēm esam vairāk. Ja, paldies dobelniekiem par to brīnišķīgo vēlmi dziedāt un kalpot Dievam, viņu slavējot, dziedot. Vai vīru balsis arī jums ir ko arī? Jā, mums ir bijušas. Mums ir eh, bijis viens tāds ļoti uzticams eh, vīrs, vai atcerieties, jā. Eh, meitenes, jā, varbūt jā. var palīdzēt. Broņislavs. Broņislavs, jā. jā. Bet viņš jau ir mūžība. Jā, viņš ir devies viņsaulē, bet man liekas, tik uzticam, uzticam vīra balss, ja ir jāpriecājas par to. Mēs ceram ceram, ka mums būs šīs vīru balss un kādreiz pieskandinās Dobeles lielo skaisto baznīcu. Vīri, ja jūs klausāties šo raidījumu, esat laipni aicināti Dobelē uz Dobeles Visvētās Trīsvienības draudzi, lai pievienotos brīnišķīgajam korim, kas ir gana kupls, gana liels. Šāda palīgos atbrauc arī profesionāli cilvēki, kā Andrejs Mūrnieks palīdz dziedāt mums citreiz kā vīru balss. Psalmus ir dziedājis jā. baznīcā. Un... Un mēs arī viņu ļoti labprāt gribētu biežāk redzēt. Jā, jā. <laughs> pie ja sevis. Andrei, klausies, ņem vērā šo. <laughs> Tā. Bet eh, man liekas, ka tāda ļoti liela priekšrocība eh, tam, ka ir sieviešu balsis, ja, eh, ir tas, ka tā saprašanās ir savukārt atkal tā, citreiz ir no pusvārda, no acu skata, ja, ir skaidrs, ko mēs jūtam, kas ir jādzied, kas ir jādara, un tas, tas noteikti arī ir bonus, ja. Tā kā, nu, Dievs rādīs, ja. Nu, Dievs jo mums ir ļoti labas skolotāja, kura mums citīgi liek nākt uz mēģinājumiem. Nevaram kavēt, mums ir kārtība jāievēro. Cik bieži ir jums mēģinājumi? Mēs gan uh, tiekamies uh, svētdienās, ja, uh, tad, ja svētdienās no rīta pirms mises uh, tieši tiek izdziedāts tas, uh, kas uh, misē ir paredzēts dziedāt, ja, un, un tad arī, protams, ir uh, daudz vieglāk, ja, ka ir skaidrs, ja, uh, un tā, uh, tad, ja ir nopietni pasākumi, ja ir kaut kam nopietnam jāgatavojas, tad gan mēs jau nākam sestdienās, ja, un strādājam, un reizēm uh, tās ir ļoti garas stundas, reizēm tās ir trīs stundas, ja, un, ja vajag, tad arī nedaudz vairāk. Ja, un, un tā. Tikko ir pagājis garām šis Ziemassvētku laiks, kāds tas bija jūsu draudzē, varbūt varat ieskicēt. Kādi notikumi varbūt bija? Eh, Bēglems eh, mums jauna jā, mums jauna bēglemīte ir. Jā ļoti skaista un vispār baznīca bija brīnišķīga un cilvēku bija ļoti daudz. Un mēs jau dziedājām Ziemassvētku dziesmas, kuras parasti visi jau zina. Piemēram, jūs bērniņi nāciet. Jā. Tāda kā vēl šonadēļ mēs varam šīs Ziemassvētku dziesmas dziedāt arī pēc liturģiskā laika, tad aicinu vēl atgriezties šai Ziemassvētku noskaņā. Kungs no sirsniņa jūt, kā debesu tevs savu dēlu mums sūt. viesi brīnišķīgi atgriešanās Ziemassvētku laikā. Zaiga, cik ilgi jūs jau kalpojat draudzē? Un cik ilgi jūs muzicējat? Cik sev atceros, ja? <laughs> tik, tik, arī, eh, tik arī muzicēju. Eh, es eh, kalpoju draudzē, ja nemaldos, 15 gadus jau mazajā baznīciņā, tad, kad mums vēl nebija e, šis jaunais e, dievnams, e, tad kādu brīdi, trīs gadus kalpoju iecavas draudzē, jo patiesi esmu no vecumnieku puses šajā mirklī. Ja? Un uh, visi ceļi mani atveda atpakaļ uz dobels draudz. Un tagad laikam tas ir tre, otrais, trešais ja, gads. Mm, man tā šķiet, ja, tad, tad kopā nu, 20 gadi noteikti. Ja, noteikti. Un eh, mūzi, muzikālā dzīve ģimenē un kaut ko eh, nedaudz vairāk par to varbūt vēlaties pastāstīt. Ir, ir, jā, eh, ir tā, ka mm, jāsaka, runājot tieši par mūziku, es vienmēr esmu gribējis, lai mani bērni ir mūziķi. Ja? Bet dzīvē kaut kā ir iegroji, iegrozījies tā, ka nē, tā izvēle viņiem tāda nebija. Un tagad man dzīve ir saistīta ar skolu, ar bērniem, kuriem es mācu dziedāt, ja? un, un vadu korus. Un man pašai mūzika ir, vien, mūzika ir vienmēr fascinējusi, un laikam viena no lietām man ir bijuši ļoti labi koru skolotāji. Un eh, es eh, eh, pat ļoti daudzas lietas, kas tiek darītas tagad strādājot ar kuriem, es redzu, ka tās lietas ir nu, tā pārmantotas ja? no bērnības dziedot un mācoties pie tādiem gudriem skolotājiem. Un ērģeļu spēlēšanas prasmes, kur ir apgūtas? Uh, Eh, eh, tās, eh, jāsaka, tā, tās ir vairāk tādā pašmā, tieši ērģeles, ja, pašmācības ceļā, jo runājot par ērģelēm, tas ir tāds nu, sarežģīts mūzikas instruments. Tur nepietiek tikai ar mūzikas skolas izglītību. Tur noteikti ir jāiedziļinās un jāiet dziļāk. Un, Eh, man ir bijusi tā iespēja iet savas draudzē, eh, spēlēt ērģeles, un tad es arī mācījos, ja, jo visgrūtāk jau noteikti ir eh, lejā. Te, tā klaviatūra, ja, tur, tur Kāds. spēlēt ar kājām. Ja, tā. Un tagad uh, es ceru, uh, ka tas ir uh, Dieva plānos, uh, bet mums lielajā baznīcā ir arī doma uzstādīt uh, ērģeles. Un tad uh, mēs jau ar uh, ērģelnieci Marīnu arī esam runājuši par to, nu tagad būs jāmācās kārtīgi spēlēt ērģeles. Ja? Tā kā profesionāli vienmēr var augt. Paldies, paldies, ka padalījāties ar savu dzīvi, dzīves stāstu muzikālajā jomā. Marina, kā tad ir ar jums? Nu, es cik sevi arī atceros, kad ar mūziku esmu saistīta jau kopš bērnības. Nāku no ļoti muzikālas ģimenes. Mūsu vecāki bija tautas muzikanti. Katru sestdienu, svētdienu gāja pa godiem spēlēt. Eh, tad eh, arī man blakus te māsa sēž, viņa bija bundzinieks, vecākā māsa, kas tagad ir pazīstama <laughs> Latvijā kā grāmatu autori Irēna Nelsone, arī spēlēja akordionu, atbalstīja mm, tēvu, kā sakot, spēlējot otru instrumentu, un mamma spēlēja e, cītaru. Un tā mums no kopš bērnības atceros, ka skaņoja instrumentus, bija ļoti ļoti klusiem jābūt. Klusiņām bija jāklausās, vienkārši nedrīkst nevienu troksnīti, kamēr saskaņoja akordeonu ar cītaru. Tad eh, aiz garlaicības mēs ar vidējo māsu Birutu ņēmām akordeonu rokā, uzlikām e, bumbieras plates, sarakstījām uz taustiņiem, eh, ar zīmuli sarakstījām uz akordeonu taustiņiem notis un likām vaļā. <laughs> melodijas. Tā es iemācījos akordeonu spēlēt. Nu, 80. gados iestājos Rīgas pedagoģiskajā skolā, kur mācīja mūzikas teoriju un arī klavieru spēli. Un tad eh, tur apgūvu nedaudz eh, mūzikas teoriju un klavieru spēles eksāmens bija jāliek. Eh, un bija jāspēlē arī mm, nodarbības kopā ar bērniņiem bija jādarbojas gan sports, jāvada, gan mūzikas nodarbības. Bija jā, jāspēlē. Nu, un pēc tam bija ģimene, tad bija bērniņi, tad bija liels pārtraukums. Un tad 2008. gadā e, priesteris Skredeļs uznāca augšā nu, kora telpās un uzlicis roku uz pleca, teica, tu būsi mans ērģelnieks. Lūk, ne no šā, ne no tā, lūdzu, ej un spēlē, <laughs> un zaiga mani palīdzēja, bīdīja, kā sakot, lai, lai iemācītos. Un tad man prasīja Pēteris Skredējs, teica, nu kā tad tam jaunam ērģelniekam iet? Es teicu, vai, kur šausmīgi grūti, šausmīgi grūti. Viņš teica, tu paskaties uz Jēzu, viņam krustu bija viegli nest, Tātad man bija viss jāatsāk no nulles. Zēga jau zina, jebkurš zina, ja tu nespēli instrumentu katru dienu, tad tu nevari vienkārši būt, nu, nu, vienkārši iemaņas pazūd, ja? un, un, un ļoti lielu darbu ieguldīju, es domāju, nē, es to varu vai nevaru, bet vienkārši nebija izējas, un vēl liela laime, ka man palīdzēja mana māsa, laikam, kas ir daudziem studenti, studentiem, skolotāja bija arī mana skolotāja. Tā kā man bija kur padomu prasīt, bija reizēm arī jālūdz, atnāc lūdzu nospēlē lielākus svētkus, un nu, visādi bija gājis, ja, bet nu, līdz šim tā kā man arī ļoti patīk tas, ko es daru, un, un, un, un vienkārši, vienkārši ļoti patīk tas, ko es daru, un esmu pateicīga Dievam, ka man bija šāds ceļš jāiet. Paldies, Marina, ka pastāstījāt par sevi. Valentīna, jūs esat māsas, ja? Jā, Jā mēs esam māsas. Tā kā viņi izstāstīja par mūsu ģimeni, tās ir, tās ir. Es arī augtu tajā pašā ģimenē, jā, man bija jāspēlē. Bungas jāiet vecākiem līdzi uz ballēm, jo nebija, kas to dara. Un es gāju uz ballēm, līdz kamēr skolotāja vienreiz teica, nekādā gadījumā bērns nedrīkst nākt uz, uz ballēm, kur ja skolotāji visi atpūtās. Es nedrīkstēju skatīties, un tā man aizliedza to, un tā ar to man beidzās tā bungu spēlēšana. Nu, skolas eh, visur tajos laikos, katrā skolā bija eh, kori, ansambļi, visur mēs esam dziedājuši, un uh, Līdz ar to nonācu, es dobelē nonācu jau sen, mazajā baznīciņā mēs arī bija, bet es ko arī nedziedāju, bet mana meitiņa tur gāja laikam dziedāt. Bet mēs tagad dziedam, mums ir ansamblī dziedam un, uh, un baznīcas kori arī līdz ar to. Un tas, uh, pateikšu tā, ka tas ļoti bagātina ikdienu pensijas vecumā. Tas ir vienkārši ļoti liela izdevība iziet no mājām, būt uh, nu, tādā priecīgā kolektīvā. Un eh, tas arī bagātina cilvēkus ļoti. Tā man arī tas ir jāsaka par svētību. Jā. Bet pirms dobeles, kur jums tā bērnība pagāja un kur jūs muzicējāt? Mums, mums bērnība pagāja Latgalē, jā. Bija tāda netālu no balviem ciemats vecstilža un tur mēs eh, piedzimām un gājām skolās. Uh, Un tā pēc tam nonāca, pēc skolas beigšanas nonāca Vecbebru tehnikumā. Tur, tur ansamblis bija, kur es dziedāju, un arī koris bija. Un tā mēs nonācām. Pēc tam eh, tajā laikā atsūtīja mūs strādāt uz Dobenu, un tā mana dzīve sākās Dobenas pusē, un tā visu mūžu tā esmu nodzīvojusi. Bet skolas laikā jau baznīcā nevarēja īsti iedziedāt, vai ne? Gājām, Vai gājāt? Latgalē jau bija, protams, bet, eh, protams, ne, ne Dobelē, ne tas skolas laiks, es nezinu, bet Vecbebros jau vispār nebija nekas tam līdzīgs. Jā. Bija savs laiks, ka pas eh, baznīcām spiegus sūtīja. Mm, bet es, kā sakot, es arī Kārsavā gāju vidusskolā. Nu, bija diezgan paskarbi. Sauca mm, uz līniju, līnija, tā kādreiz bija līnija, skolēni gāja uz, mm, tā, nu, uz līniju un sauca tos rāja, tos cilvēkus, kas gāja. Direktors Katkevičs. Jā, direktors Katkevičs. <laughs> <laughs> jā, pat Latvija ir maza. Latvija ir <laughs> maza, jā. Es gāju kārtas uz vidusskolā un es gāju uz baznīcu, un man tur bija, kas kaut procesijā bija jāiet, kaisīju ziediņus, tad viņa laikā nu, jaun, no, jaunas no, nu, meitēni. Kur mūsu bija. ceļi ir eh, krustojušies. Es, pēc tam, jā, es arī esmu gājusi <laughs> kārtas vidusskolā un arī esmu gājusi procesijā. Nu, paskarbi, paskarbi <clears throat> bija tajos laikos, bet viss ir ļoti jauki. Bet nebaidījāmies un gājām tik un tā. Jā, saistībā ar dziesmu svētkiem es vēl esmu dzīvoju, eh, dziedā strādājusi mm, e, sieviešu korī Lelde, ko vadīja Laima Lasmane arī savā laikā. Piedalījos 79. gadā piedalījos skolēnu dziesmu un devu svētkos, kas tie bija pēc cipariem nezinu, bet nu, arī tā kā, tā kā viss mūžs saistīts ar mūziku vairāk vai mazāk. Mums ar māsām kopā. Jā, paldies! Galina! Oi, Cik krāšņs nu. ir bijis jūsu mūžs? Es ļoti laimīga, kad dziedāju koris. Es e, ar Marinu biju, kādu ne, neko neceros, cik gadus es biju kopā. 2008. gadā? Nu, ot, pirms tam bija mazliet pārtraukums. Nu, tagad otra gadu pie zaigi. Es par to visu stāstu mazmeitai, ka esi ļoti laimīga ko jums dod muzicēšana, dziedāšana korī? Dod spēku, jaunību, <laughs> lai būtu mēs jauni. Spēka daudz būtu. Bet, protams, daudz nozīmē baznīca. Kā aizie baznīca, uzreiz ir cita sajūta. A vēl koris paģedes ir tā. Pavisam vesels cilvēks palika. Tā man sajūta. Tad padziedāsim vēl. Iepriecināsim mūsu klausītājs vēl ar kādu dziesmu. Uzlies savas vieglās rokas, aizpiet gurdās aizpiet. saviem bērniem līdzi ciet, lai tie duskas paguruši un kam sirdī izmisums. Tava sirds tava. mīlestību pāri mums. pacel rokas svētās, un no viņām zvaigznes krīt, un no viņām zvaigznes krīt, un no viņām zvaigznes krīt. Uzliec savas vienas, aizspied, kur tās acis ciet. Tu, kas visās sāpes mokās, saviem bērniem līdzi ciet, saviem bērniem līdzi ciet, saviem bērniem līdzi ciet. Paldies par tik sirsnīgu un mīļu dziesmu, kas tikko izskanēja. Dārgo klausītāju, es atgādinu, ka tu klausies raidījumu dziedāt prieks, un šodien raidījumā mums ciemos ir Dobelis Vissvētās Trīsvienības draudzes muzikālie kalpotāji. Un šodien arī notiek zip marietons, kur mēs lūdz, lūdzam, lai klausītāji ziedo līdzekļus, lai radio Marija varētu skanēt arī turpmāk. Uh, un arī šis rēdījums, lai varētu izskanēt arī turpmāk. Un klausītāji, ja vien tev ir iespējams, tad lūdzu ziedo, jo šobrīd es skatos, ka mums vēl pietrūks šim mēnesim 2963 eiro rastīti. Ja kāds vēl var palīdzēt, lūdzu palīdziet mums arī turpmāk skanēt. Bet atgriežamies pie dobeles. Daina, Kāds ir jūsu kalpojums šai draudzē, cik ilgi un cik ilgi jūs esat saistīti ar mūziku? Nu, <clears throat> korīs, koros visādos es jau dziedu sen, arī varbūt no pionieru vecuma. <laughs> Bet runājot par mūziku, es kaut kur dzirdēju, kad gudrs cilvēks teica, mūzika tā ir eņģeļu saruna ar cilvēku. Un dzirdot to iepriekšējo dziesmu, Man liekas, tiešām tā arī ir. Runājot par kori, par šo dobelu skori, mēs visu laiku nevarējām izlemt, kādu nosaukumu mūsu korim dot. Tas mums viss vēl ir priekšā. Bet uh, saistībā ar pārējām konfesijām uh, tagad mēs visi lūdzam par vienotību. Un es tagad atceros, ka mēs ar Marīnu bijām 2010. gadā kad arēnā Rīga bija visu konfesiju, visu draudžu, koru tāds eh, cerību festivāls. Tas bija kaut kas vienreizējs. Vēl līdz šim brīdim mēs atmin atminamies. Tā kā Zaiga man uzaicināja, ko arī dziedāt. Tad, bet tas bija ļoti sen, nu, 15, 16 gadu atpakaļ. Nu, man li liels prieks, jo tagad kā jūs redzat, ko, mūsu korī ir dažādi vecumi. Un visiem tā iepriekšējā sa saistība ar mūziku ir dažāda, citiem vairāk, citiem mazāk. Bet zaiga mūs apvieno, un mēs vienmēr jūtamies kā mājās, un vienmēr arī viens otru atbalstam. Ja kādam ir dzīvē kaut kas nav tā, viss kors lūdzas. Un, uh, Mēs esam ļoti priecīgi, ka mums ir tāds priesteris kā Uldis Cēsnieks, kurš arī atbalsta kori. Mums iepriekšējie ko, uh, priesteri citreiz pat nezināja, kā mūs sauc. Bet, nu, es domāju, ka mūsu koris vēl attīstīsies un vēl pienāks jauni klāt, un mēs varbūt sagaidīsim arī kādas vīriešu balsis. Tā kā viss mums vēl ir priekšā ērģeles vēl ir priekšā. Jā. Un tad ērģelēm ērģeļu iegādai arī jāziedo. Mēs rādījām šeit ziedojumus vācam. Kā jums ar šo ērģeļu iegādi? Kādi plāni? Es eh, saprotu, jūs tagad uzdevāt eh, īstenībā tādu jautājumu, ko, kas eh, šo, šovakar praktiski izlemsies. Ja? Jo šovakar būs skaidrs, vai tās ērģeles tiešām būs Dobelas baznīcā vai nē. Ir tā, ka jātiek vākti ziedojumi, un interesanti, ka ir arī Eh, noticis tāds brīnums, ja ir eh, tiešām ļoti liels ziedojums, ielikt ziedojumu kastītē. Un eh, to es redzu kā zīmi, kad acīm redzot tā mērķelēm ir jābūt. Bet Dievs darīs. Ja tā mērķelēm jābūt ir dobels draudzē, tad tās būs. Un es arī gribu teikt lielu paldies mūsu priesterim Uldim Cēsniekam par to, ka tiešām viņš ir ieinteresēts. Ja? Viņš ir kā bērns valsts eh, un dara visu iespējamo, lai tas muzikālais eh, skanējums Dobeles draudzē būtu labs. Un tas ir ļoti svarīgi, ka ir arī tas priestara plecs. Jā, kā komanda, eh, kad, kad jā, tas, tas tā ļoti jauki. Dārgo klausītāj, es domāju, ka mēs varam šeit visas kopā lūgt tavu lūgšanu tieši par šajā nodomā, par to, lai dobelē būtu ērģelis. Paldies, paldies. Gita, kā, kāds ir jūsu muzikālais devums Dobeles draudzē un kā jūs nonācāt līdz tam? Nu tā, es laikam esmu visnesenāk pievienojusies. Man šie ir trešie Ziemassvētki, kas skaitu Ziemassvētkos, es atceros, es atnācu, tas bija decembris, un, bet es pastāstīšu tā gandrīz kā liecība. Es ļoti izlaidu tādu ilgu posmu, nebija baznīcā bijusi, uh, Nu, tad šādi tad aizbraukt uz Jālgavu, tad tur Lībērzē nedaudz. Un, un, un, Tad dobelē, un es vienreiz sēžu ar savu māsu meitu un skatos uz to augšu, epizodiski skatos, kā tur dzied, klausos, piedzied kaut ko. Es te māsu meitai iebakstu, klausies, būtu forši, tu likt to ziedus uz to altāru, un es varētu tur dziedāt augšā. <laughs> un tāds, tāds tad bērnišķīgi tā, tā doma, es domāju, nekas jau nav neiespējams, bet nu, tā doma svētdienās es tagad celšos, un man te būs jābrauc ar mašīnu, es tev iešu degvielu. Nu, beigās jau tie visi palīdz dzīves sīkumi, es aizgāju, zaigs saka, nāc šodien jau apmēram tā, jūs teicu, nu es pēc divu nedēļām nodziediet to Ziemassvētkus, tad es atnāšu, nē, nē, jāiet jau tad uzreiz ir, un, un, un, un tā. Nu, mana teiksim, tāda pieredze, es neesmu nekādās mūzikas skolās, es nespēlēju nekādus instrumentus, neko es plāgā pat notis nepazīstu, godīgi sakot. Bet uh, mana visa bērnība pagāja Skaiskalnē, es no sešu gadu vecuma uz Skaiskalnas baznīcu gāju, un mums bija desmitos bērnu korītis, un tad jau mēs izaugām, tad mēs dziedājām nu, kā, kā lielais, nu, teiksim, jauniešu koris, un uh, Nu jā, tur, tur es iemācījos teiksim, dziedāt. Man mīļākie, protams, bija svētku gabali, kur latīniski, tur, tur divbalsīgi, trīsbalsīgi bija tā jādzied. Un, nu jā, un tā es ar tādu lielu pauzi, bet atgriezos un paldies Zaigai, es pa šo laiku esmu attīstījusi dziedāt prasmi. Tā kā Jā, mums brīnišķīgs solists ir, jo tā arī ir liela lieta, lai būtu savs solists, un ka nav jāmeklē varbūt tādos sarežģītos skandarbos, jā, latīņu skandarbos, jā, solis, kas var izdziedāt, tad gita ir viena no tām, kas mums arī nes eh, jā, to, to solo statusu. Mācos. Eh, jā, bet, eh, bet es brīnos jā, par to, ka gita saka, ka viņai nav muzikālās izglītības, jā, jo viņai tiešām Dievs ir devis tad fantastisku balsi, jo viņa ļoti ātri te var un tas dziedājums ir profesionāls. Jā, es par to ļoti brīnos. To tiešām Dievs dara. Jā, acīm redzot. <laughs> Jā. Paldies, paldies, Gita, ka tu saklausīji šo aicinājumu un esi pievienojusies korim. Un ļoti ceru, ka varbūt arī ar šī raidījuma starpniecību vēl kāds saklausīs sevī šo aicinājumu un arī pievienosies savas draudzes korim. Vai dobelnieki? Visi durvis ir atvērts, es tā saprotu. Jā. <laughs> Ierobežojumu droši, nav. Droši, droši, jā. Līga, Kāds ir jūsu ceļš uz muzikālo kalpošanu, uz draugu? Uz uh, kora dziedāšanu, baznīcā man jāsaka paldies uh, vispirms vecmāmiņai. Jau no bērnības saucas baznīciņā uh, gāju līdz vecai mammai, un viņa dziedāja korī, un es no mazām dienām jau piepalīdzēju. Un pēc tam arī jāsaka paldies Zaigai, kad Dobalē nonācu, vecā baznīciņā vēl tas bija. Un, un, un Zaiku uzaicināja man dziedāt korī, atceros vēl Marina bija tanī laikā dziedājām sākumā. Un tad, tad jaunajā baznīcā, un tad man ceļš dzīves aizved uz Angliju, Tur nodzīvoju vairākus gadus, bet atgriezos uz Latviju un turpinu dziedāt mūsu korī. Un priecīga esmu, par eh, mūsu kori, par priesteri, par mūsu baznīcu. Un, un, un eh, ļoti man patīk žēlsirdības vakari, kur tagad mēs sākuši rīkot arī mūsu baznīciņā, bija divas reizes. Un vēl mēs bijām uz Iecevas baznīcu žēlsirdības vakaru, piedalījāmies. Tā kā tā. Jā, tā, tā ir tāda skaista lūkšana, tie žēlsirdības vakari. Ja? Un, jāsaka, tiešām arī paldies meitenēm, ja, ka viņas atbalsta, jo tas jau nav tik vienkārši. Ja, tas ir papildus, atkal darbs, papildus repertuārs, uh, ir arī uh, doma, ja, uh, konkrēts spirita, žēlsirdības vakars, piedošana, ja, ko mēs sākumā uh, nodziedājām Iecavas uh, baznīcā, Iecavas katoļu katoļu draudzē, ja, eh, un tad eh, pēc tam to pašu pārnesām uz savu draudzi, ja, tā kā, un tad, tad mums plānos ir atkal aprīlī, uh, noteikti atkal ja, eh, žēlsirdības vakaru veidot. Ja, jo, ja ir mērķis, tad jau arī kaut kā viss vienojās un ir tā vēlme. Ja. Eh, esmu pamanījis un tiešām gribu teikt lielu paldies eh, visām meitenēm, ja, kora meitenēm par to, ka tiešām tad, ja, ja reizēm pietrūks spēka, ja, jo tas nav vienkārši ikdiena ar, ar saviem darbiem, ja, un arī kalpojums, tad tiešām tā plats sajūta ir ļoti sajūtama pilnīgi no ik katrs, ja, un citreiz jau vajag ļoti maz smaidu vai kādu labu vārdu, ja, un viss notiekās, un es arī atceros pirms Ziemassvētkiem mums bija tikai tāds izteikums, ka mēs varbūt varētu viens par otru palūkties, adventas laikā. Jā, tad jau bija uzklausīta tā doma, un Gita izveidoja skaistas kartiņas, un mēs lozējām. Un... Jā, jā, slepenais draudziņš. slepenais draudziņš, bet tiešām tās lūkšanas var just, ka viens par otru lūdzās. Jā, tā kā. Mhm. Vai jums ir eh, radusies kāda sadarbība ar citiem mūziķiem? Te jau tika pieminēts viens konkrēts mūziķis, bet ar citiem koriem vai ir izdevies veidot kādu sadarbību? Ar vizumām arī 2008. gadā, 11. gadā mēs e, bija uz primīcijas misi arī uzaicināti vizmas koris, kam bija vienam priesterītim bija primīcijas mise. Tad, jā, un turpinās tagad. Jā, un ļoti, ļoti tiešām jauka tā sadarbība ir. Uh, Eh, arī tādā profesionālā ziņā, ja mums eh, bija arī 20 gadu jubileja, un tad mēs kopā veidojām repertuāru eh, Riharda Dubrus misijā, un, un tas, tas skanējums bija varants, ja, un tad arī es saprotu, tā bija renovācija, Aucis baznīcas renovācija, un tad mēs arī tā var teikt tā sadarbojoties, ja viens sniedz koncertu kurs, atkal otra dziedāja psalmus, ja, bet tā sadarbība ir tāda brīnišķīga, jo arī eh, diriģente Vizmas Andersone ir fantastisks cilvēks, ja, un es domāju tieši tāpēc, ja, tieši tāpēc ir šī eh, jaukā sadarbība. Kādu repertuāru jūs parasti izvēlaties, kas jums, ko jums patīk dziedāt? Kuras komponists varbūt? kāds mīļš jums ir, ko jūs visvairāk esat iecienējuši? Ligits kursišas dziesmas mēs dziedam, ļoti patīk. Celminska mises. Jā, Riharda Dubras mūziku, jā. Kačīni, Ave Marija, to, ko mēs varam celt, jā, to, ko mēs varam celt, to, to mēs arī dziedam. Un laikam, jā, Ligita kursiši ir viena no tām, eh, kas, eh, kas nu, kas jā, patīk, patīk dziedātājiem. Jā. Tiešām labprāt. Jā, tā kā, noteikti jau eh, arī tās mises ir, eh, tagad ne eh, poļu komponistu mises ir dziedātas, ja, tad, tad, kad bija tā auces baznīcas nu, atklāšana, ja, renovācija tika veikta. Ja, tiešām Maudas paznīca ir fantastiska šajā mirklī. Ja, tad, tad mēs izmantojam arī poļu. Ja es nemaldos, bet, bet man jā, jā, misi, jā latīņu misi. Un tā, tie ir tādi izaicinājumi, bet, bet tas ir labi. Tas ir labi, ka ir izaicinājumi. Es domāju, mēs varam parādīt vēlreiz savu dziedāšanas prieku ar kādu skaņdarbu. Ligits kursišs. Jā, un Ligits kursišs, jā, dziesma. Tu mans dievs, mana gaisma. once the Paldies, ka jūs nesat gaismu pārējiem savā draudzē un arī mūsu klausītājiem ar šo savu dziedājumu, ar to, ka jūs lūdzat Dievu dziedot. Kā ir jūsu draudzē? Vai draudze dzied jums līdzi tad, kad jūs dziedat? Ja zina, tad dzied. <laughs> ja ja zina, tad dzied. Ja ir kaut kas jauns, tad noteikti klausās. Bet vispār Dobels draudz ir ļoti aktīvi. Jā, viņi diezgan labprāt, gan, gan atbildēs, gan visā nav jābaidās, kad eh, ja, ja kaut kas paiet garām, ka nebūs. Ja? Nē, tur ir, tur viss notiekās. Ja? Tā kā. Nu, ļoti jauki. Un, uh, lai klausītājs zinātu, kurā laikā jūs var dzirdēt savā draudzē, svētdienās um, misē, pulksten 12. mums misas notiek. Mhm. Tā kā mēs gaidām, ļoti, ļoti labprāt gaidām, un, protams, arī gaidām pievienoties, var droši pievienoties Dobeles draudzes korim. Arī sestdienās pulkstens desmitos misas notiek, un koris <laughs> piedalās. Sestdienās arī dziedat, jā? Ja? Kā, ja, kā, sanāk, kā sanāk? Kā zaigni. Jā, jā, jā kā, kā ir, kā tiek, jā. Un ja kāds grib pievienoties, kas viņam jādara? Mums ir arī tāds aicinājums, man liekas, ja tur tāds ziņojuma dēls, un tad, tad tur ir tāds aicinājums, ja, ja tu proti dungot, Ja, eh, meitenes palīdziet atcerēties, ka, kas, kas, kas tur vēl, ja tev ir vēlme dziedāt, eh, tad, eh, tad tu vari droši pievienoties ja, korim. Tā kā, mēs gaidām, mēs gaidām jebkuru. Ja, un, un tur nav jābūt ar ļu, profesionālim, ja, jo dievam jau nu, dziedot mēs dubultā lūdzamies un pat trīsreiz. reizes vairāk, ja tā mūsu lūkšana tiek uzklausīta. Un noteikti arī dziesma kā tāda palīdz iet to garīgo ceļu. Ja? Tā, tas noteikti, tas arī kaut kur pilnveido, tas, tas dod to mierinājumu sirdī, dvēselē, un ne tikai, jo mēs korī mācamies, mums ir arī reizes, kad, lai nedaudz atvilkt telpu, mēs arī, mums ir sarunas par garīgām lietām, ja? un, un tas ir tas vērtīgais, ka mēs varam viens otram dot arī tādā ziņā kā Gita, kā jau minēja, tad katru svētdienu uz baznīcu. Jā, jā, jā, tad nav atkāpšanās ceļa vairs. tā ir disciplīna un nekamēr mēģinājums. Zaigi dusmīgi, bet visi vadītāji vienmēr dusmojas, ka kamēr mēģinājums, tas ir normāli. Tas ir normāli. jā. <laughs> Tam tā jābūt. Rēdījums jau tuvojas izskaņai. Kādi būtu jūsu novēlo, novēlējumi mūsu klausītājiem šajā jaunajā gadā? atbalstīt radio Mariju ar ziedojumiem, ar lūgšanām. Un, protams, visiem iet uz baznīcu un, un piedalīties Dobels korī. <laughs> Jā, lai nāk dziedāt, kas vēlas. <laughs> Sevišķi vīriešu balss mums pietrūk. Nu, pat, ja nedziedāt, tad uz baznīcu, lai aiziet nedēļa sākas svētdienā. Tā diena aiziet vienkārši brīnišķīgi. Un tad jau atkarīgs no tevis, kā pirmdien piecelsies. Es pēc pieredzes, es pēc pieredzes saku. <laughs> Jā, noteikti arī to piepildīt eh, mums visiem kopā to tuvāk mīlestības bausli, ja, jo eh, tas, eh, to jau arī mums baznīca māca. Ja. Tā kā noteikti tas mieru, mieru sirdī, mieru pasaulē, mm, tas, tas noteikti ir arī tāds Kā Jēzus teica, ne no maizes vien mēs dzīvojam. Jā, jā. tieši tā. Dārgo klausītājs, šovakar tev bija iespēja iepazīties ar Dobelis Visvētās Trīsvienības draudzes muzikālajiem kalpotājiem. Un paldies liels, ka atradāt iespēju atbraukt uz Rādio Mariju un uh, būt šeit un tagad. Un paldies par jūsu skanīgajām balsīm un par to, ka jūs iepriecinat Dobelis iedzīvotājus, dobeles ticīgo tautu, un uh, gan jau arī kaut kur citur izbraucot, arī jūs vēl arī nākotnē varēs dzirdēt. Paldies. Un mēs jau nekad neviens nezinām, kā šie eh, mūsu kalpojumi, šie, šī muzicēšana ietekmē pārējos apkārtējos. Varbūt kāds tieši caur jūsu dziedājumu sajūt šo Dieva klātbūtni un uh, vairāk ietic un vairāk pievēršas ticībai. Paldies jums! Paldies jums par uzaicinājumu! Lai slavēts Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžos slavēts! Zioni! izskanēja raidījums Dziedāt prieks!